Septītā lekcija Runa ir par to, lai izprastu, kas īsti ir cilvēka būtība. Mūsu līdšanējā gaitā cauri vispārējai pedagoģijai mēģinājām apjēgt cilvēka būtību, vispirms no dvēseliskā, tad no garīgā viedokļa. Pēdējo šodien paturpināsim. Pats par sevi saprotams, ka mums nepārtraukti būs jāatsaucas uz jēdzieniem, kuri pasaulē pedagoģiskajā, arī dvēseliskajā psiholoģiskajā ir pierasti. Jo laika gaitā pedagoģiskās un psiholoģiskās literatūras lasīšanā, cik tālu jums tam būs laiks un nepieciešamība, būs par tiem jātiek skaidrībām. Ja mēs aplūkojam cilvēku no dvēceliskā viedokļa, tad uzsvaru liekam uz to, lai pasaules likumsakarībā atklātu antipātijas un simpātijas. Bet ja mēs aplūkojam cilvēku no garīgā viedokļa, tad mums uzsvars jāliek uz to, lai atklātu apziņas stāvokļus. Un mēs taču vakar nodarbojāmies ar cilvēkā valdošajiem trim apziņas stāvokļiem – ar pilnīgo nomodu, ar sapņošanu un ar gulēšanu. Un parādījām, ka pilnais nomods īsti ir tikai domājošajā izziņā, bet sapņošana valda jušanā un gulēšanas gribā. Visa apiekšana īstenībā ir viena attiecināšana uz otru – bet apjēgt pasaulē mēs nevaram citādi kā vienu attiecinot uz otru. Šo metodisko piezīmi es gribētu iepriekš minēt. Stājoties izzinoši attiecībās ar pasauli, mēs vispirms novērojam. Vai nu novērojam ar savām maņām, kā mēs to darām parastajā dzīvē, vai attīstāmies nedaudz tālāk un novērojam ar dvēseli un garu, kā mēs to varam ar imaginācijām, inspirācijām un intuīcijām – bet arī garīgā novērošana ir tieši novērošana, un katras novērošanas papildināšanai ir nepieciešams, ka mēs apjēdzam. Bet apjēgt mēs varam tikai, ja mēs pasaules visumā mūsu apkārtnē attiecinām vienu uz otru. Jūs varat apgādāties ar labiem fiziskās, miesas, dvēseles un gara jēdzieniem, ja uzmanīgi ielūkojaties visā cilvēka dzīves gaitā. Tikai jums jāņem vērā, ka šādā attiecināšanā, kā es to tagad galvenajos vilcienos parādīšu, vienmēr ir tikai visu pirmie apiekšanas sākuma pamati. Šos jēdzienus, kurus iegūstat šādā veidā, jums jāveido tālāk. Proti, ja jūs aplūkojat nu pat kā pasaulē nākušu bērnu, aplūkojat to viņa formās, viņa kustībās – viņa dzīves izpausmēs, raudāšanā, šlupstēšanā un tā tālāk, tad jūs iegūstat vienu cilvēku ķermeņa tēlu vairāk. Bet arī šo cilvēku miesas tēlu jūs iegūstat pilnībā tikai tad, ja attiecināt to uz vidējo un sirmo cilvēku vecumu. Vidējā vecumā cilvēks ir vairāk dvēselisks, sirmgalma vecumā viņš ir galvenokārt garīgs. Pēdējais varētu tikt viegli apstrīdēts – Pats par sevi saprotams, te daži teiks, bet daudzi sirmgalvi taču kļūst atkal garīgi nespējīgi. Tā it īpaši ir materiālisma iebilde pret devēseliski garīgo, ka vecumā atkal kļūst garīgi vājš, un ar patiesu neatlaidību materiālisti māca, ka pat tik liels gars kā kants vecumā esot kļuvis garā vājš. Šī materiālistu iebilde un šis fakts ir pareizi – tikai tas nepierāda to, ko viņi grib pierādīt. Jo arī Kants, kad viņš stāvēja nāvas vārtu priekšā, bija gudrāks nekā savā bērnībā, tikai bērnībā viņa ķermenis bija spējīgs uzņemt visu, kas no viņa gudrības nāca, tādējādi tas varēja tikt apzināts fiziskajā dzīvē. Turpretī sirmugāla vecumā miesa bija kļuvusi nespējīga uzņemt to, ko tai piegādāja gars – Ķermenis vairs nebija garam nekāds īsts instruments, tāpēc fiziskajā laukā Kants vairs nevarēja apzināties to, kas dzīvoja viņa garā. Neskatoties uz tikko raksturotās iebildes šķietamo nespēju, tomēr jābūt skaidrībā par to, ka vecumā kļūst gudrs, apgarots, ka tuvojas gariem. Tādēļ tādiem sirmgalviem, kuri līdz pat lielam vecumam saglabā savam garam elastīgumu un dzīves spēku, būs jāatzīst garīguma īpašības to pirmsākumā. Ir taču arī šādas iespējamības. Berlīnē reiz bija divi profesori. Viens bija Mihelets, Hēgelietis, kuram jau bija pāri 90 gadiem, kaut gan viņš bija ļoti gudrs, viņš bija ticis tikai līdz honorāru profesoram, bet viņš vēl šajā vecumā lasīja lekcijas. Tur bija tāds viens cits, Cellers, grieķu filozofijas vēstures rakstītājs. Tas iepratī Miheletam bija jauneklis, jo viņam bija tikai 70 gadi. Par viņu visur dzirdēja, ka viņš jūtot vecuma nastu, ka viņš vairs nevarot noturēt savas lekcijas, ka viņš to vien gribētu, lai viņa lekcijas ierobežo. Par to Mihelets vienmēr teica, es nesaprotu to celleru. Es taču varētu lasīt lekcijas visu dienu, bet Cellers savā jaunībā vienmēr runā par to, ka viņam tas sagādā pārāk daudz piepūles. Tātad jūs redzat, ka varbūt gan tikai dažos eksemplāros tiek ārēji fiziski apstiprināts tas, kas šeit tiek likts pamatā par garu vecumā, bet tas ir tā. Ja mēs turpretī aplūkojam cilvēku viņa dzīves izpausmēs vairāk vidējā vecumā, tad mēs iegūstam sākuma pamatojumu dvēseliskā novērošanai. Tādēļ arī cilvēki savā vidējā vecumā gribētos teikt, var dvēselisko vairāk noslēpt. Viņš var likties bezdvēselisks vai arī ļoti apdvēseļots, jo dvēseliskais atrodas cilvēka brīvības jomā, arī audzināšanā. Tas, ka daži cilvēki savā vidējā vecumā ir ļoti bezjūtīgi, neko nepierāda pret to, ka vidējais vecums ir īsteni dvēseliskais. Ja salīdzina vairāk dīdīgo, neapzināti darbojošos bērna miesas dabu ar vērojošo mierīgo vecumu miesas dabu, tad no vienas puses ir fiziskā miesa, kas īpaši dod priekšroku savai miesai bērnā, un miesa, kura miesai kā tādai ļauj atkāpties, kura zināmā mērā noliec pati sevi kā miesu sirmgalvi vecumā. Ja mēs šo apskatu pielietosim vairāk dvēseliskajam, tad teiksim, cilvēks nes sevī domājošo izziņu, jūšanu un gribu. Ja mēs uzlūkojam bērnu, tad tajā tēlā, ko bērns dvēseliski piedāvā, mums ir cieša saistība starp gribu un jūšanu. Gribētos teikt, ka griba un jū sajūtas bērnā ir saugušas kopā. Kad bērns dīdās, spārdās, Viņš izdara tieši tās kustības, kas atbilst viņa sajūtām šajā acu mirklī. Viņš nav spējīgs kustības atdalīt no sajūtām. Citādi tas būs sirmgalvī. Viņam ir spēkā pretējais, domājošā izziņa un sajūtas ir saugušas kopā, un griba parādās zināmā pastāvīgā veidā. Tātad cilvēka dzīve noris tādā veidā, ka sajūtas, kas sākumā ir saistītas ar gribu – pakāpeniski dzīves gaitā no gribas atraisās, un ar to daudzveidīgi ir darīšana tieši audzināšanā, ar sajūtu atraisīšanu no gribas. Tad no gribas atraisītās sajūtas saistās ar domājošo izziņu. Ar to tad ir darīšana vēlākajai dzīvei. Mēs tikai tad esam bērnu pareizi sagatavojuši vēlākajai dzīvei, ja viņā iedarbojamies uz to, ka jušana var labi atraisīties no gribas – Tad viņš arī varēs vēlākā dzīves ērā, kā vīrietis vai sieviete atraisītās sajūtas, savienot ar domājošo izziņu, un tā būs izaudzis dzīvei. Kāpēc mēs klausāmies sirmgalvī, arī kad viņš mums stāsta par savas dzīves pieredzi? Jo viņš savas dzīves gaitā, savas personiskās sajūtas ir saistījis ar saviem jēdzieniem un idejām. Viņš nestāsta mums teorijas, viņš stāsta mums to, ko viņš personiski ar savām sajūtām ir varējis saistīt ar idejām un jēdzieniem. Sirmgalvim, kurš tiešām savu jušanu ir saistījis ar domājošo izziņu, tāpēc jēdzienu un idejas skan silti, skan piesātināti ar īstenību, konkrēti, personiski, kur pretī cilvēkam, kurš vairāk ir palicis vīra vai sievietes vecumā, jēdzieni un idejas skan teorētiski, abstrakti, zinātniski. Tas nu reiz pieder pie cilvēka dzīves, ka cilvēka dvēseles spējas iziet cauri zināmam gājumam, kurā jūtošā bērna griba attīstās līdz sirmgalvi jūtošai domāšanai. Pa vidu ir cilvēka dzīve, un mēs tikai tad labi audzināsim šai cilvēka dzīvei, ja mēs spēsim psiholoģiski uzmanīgi aplūkot šādu lietu. Nu mums jāņem vērā tas, ka visā mūsu pasaules novērošanā kaut kas parādās vispirms. Arī visas psiholoģijas to apraksta kā pirmo, kas parādās pasaules novērošanā. Tā ir sajūta. Ja jebkura no mūsu maņām nonāk sakarā ar apkārtējo, tad tā sajūta. Mēs sajūtam krāsas, skaņas, siltumu un augstumu. Tā mūsu maiņatiecībās ar apkārtni parādās sajūta. Tā kā sajūta parasti tiek aprakstīta vispār pieņemtajās psiholoģijās, jūs neiegūsiet nekādu priekšstatu par to, kas sajušana īsti ir. Kad psiholoģijas runā par sajušanu, tās saka, ārā norisinās zināms fizisks process, vibrācijas gaismas ēterā vai svārstības gaisā, tas plūst uz mūsu maņu orgānu, kairina šo maņu orgānu. Tad gan runā par kairinājumu un uzlido līdz izteicienam, kuri izveido, bet negrib novest līdz saprašanai. Jo kairinājums caur maņu orgānu izraisa mūsu dvēselē sajūtu, pavisam kvalitatīvu sajūtu, kura ceļas no fiziskā procesa, piemēram no gaisa viļņu svārstībām dzirdē. Kā tas notiek par to psiholoģija, tagadnes zinātne vispār vēl nevar dot nekādu atbildi. Parasti tā tas ir atrodams psiholoģijās. Tuvāk šādu lietu saprašanai nekā no šādiem psiholoģiskiem apskatiem jūs nonāksiet, ja no ieskata pašā sajūtu dabām varēsiet atbildēt uz jautājumu. Kurš dvēseles spēks tad īsti ir visvairāk radniecīgs sajušanai? Psihologi padara šo lietu vieglu. Viņi vienkārši pieskaita sajušanu izziņai un saka – Vispirms mēs sajūtam, tad uztveram, tad izveidojam priekšstatus, veidojam jēdzienus un tā tālāk. Sākumā šī norise tāda arī liekas. Tikai tad vispār neņem vērā, kāda īstenībā ir sajušanas būtība. Ja sajušana pietiekamā pašnovērošanā tiešām caurskata, tad atzīst. Sajušanai ir gribasveidīga daba, ar sajūtveidīgas dabas iezīmēm. Tā vispirms nav radniecīga ar domājošo izziņu, bet gan ar jūtošo gribu vai gribošo jūšanu. Es nezinu, cik daudzas psiholoģijas, dabiski, ka visas neskaitāmās psiholoģijas, kuras tagad ir zināt, nevar, ir ieraudzījušas kaut ko no sajušanas radniecības ar gribošo jūšanu vai jūtošo gribu. Ja saka, ka sajušana ir radniecīga ar gribu, tad tas nav precīzi pateikts – jo tā ir radniecīga ar gribošo jušanu un jūtošo gribu. Bet, kad tā ir radniecīga jušanai, vismaz viens psihologs, kurš izcēlās ar īpašu labu novērošanu, Morits Benedikts, Vīnē savā psiholoģijā ir atzinis. Šo psiholoģiju tomēr psihologi mazāk ņem vērā. Tas arī ir kaut kas īpatnējs. Pirmkārt, Mōrits Benedikts pēc savas īstās profesijas ir krimināla antropologs. Viņš nu tagad raksta psiholoģiju. Otrkārt, viņš ir dabas pētnieks, un viņš raksta par dzējisko mākslas darbu svarīgumu audzināšanā. Pat analizē dzējiskos mākslas darbus, lai parādītu, kā tos var izmantot audzināšanā. Tas ir kaut kas briesmīgs. Šis vīrs grib būt zinātnieks un iedomājas, ka psihologi var kaut ko mācīties no dzējniekiem – Un treškārt, šis vīrs ir jūdu dabas pētnieks un raksta psiholoģiju un velta to tieši priesteriem, katoļu filozofam Vīnes universitātes teoloģijas fakultātē. Toreiz viņš tas vēl bija, Laurencam Milneram. Trīs briesmīgas lietas, kuru dēļ ir neiespējami psihologus speciālistus pamudināt šo vīru ņemt nopietni. Bet jūs, Ja viņa psiholoģija izlasītu, atrastu tik daudz trāpīgu psiholoģisku uztvērumu atsevišķās lietās, ka jūs no tā daudz iegūtu. Tomēr visu šo psiholoģijas uzbūvi, visu Morica Benedikta materialistisko domāšanas veidu, un viņā tas taču valdīja, jums vajadzētu noraidīt. No grāmatas kopumā jūs neiegūstat neko, bet ļoti daudz no atsevišķiem novērojumiem. Tā labāko pasaulē jāmeklē tur, kur tas ir. Ja kāds ir labs novērotājs atsevišķajā, bet kļūst nelabi no viņa vispārējās tendences, kādu to var atrast Mauricam Benediktam, tad tāpēc nav vajadzības noraidīt viņa labos novērojumus atsevišķajā. Tātad sajušana, kā tā parādās cilvēkā, ir griboša jūšana vai jūtoša griba. No tā mums jāsaka – Tur, kur ārēji izplešas cilvēka maņu sfēra, maņas taču ir mūsu ķermeņa ārpusē, ja drīkst virspusē izteikties. Tur cilvēkā zināmā veidā ir jūtoša griba, griboša jūšana. Ja mēs hematiski uzskicējam cilvēku, tad varam teikt, uz cilvēka ārējās virsmas es lūdzu ņemt vērā, ka tas viss ir domāts schematiski. Mums ir maņu sfēra, tur ir griboša jušana, jūtoša griba. Ko tad mēs darām uz šīs virsmas, ja ir jūtoša griba, griboša jušana? Cik tāl šī ķermeņa virsma ir maņu sfēra? Mēs izdarām darbību, kura ir pa pusē gulēšana un pa pusē sapnis, sapņojoša gulēšana, guļoša sapņošana. Arī tā mēs varētu to saukt. Jo mēs neguļam tikai naktī, mēs guļam nepārtraukti perifērijā – mūsu ķermeņa ārējā virsmā, un tāpēc mēs kā cilvēki sajušanu neizprotam pilnībā, jo šajos apvidos, kur ir sajūtas, mēs tikai guļot sapņojam un sapņojot guļam. Psihologi vispār nenojauš, ka tas ir pamats, kāpēc viņi nevar saprast sajūtas, un kurš mūs arī kavē no rīta pamosties, skaidri apzināties sapņus – Jūs redzat, gulēšanas un sapņošanas jēdzieniem ir vēl pavisam cita nozīme kā tā, ko mēs pielietotu parastajā dzīvē. Mēs pazīstam gulēšanu parastajā dzīvē tikai no tā, ka mēs zinām, naktī, kad mēs esam gultā, mēs guļam. Mēs vispār nezinām, ka šī gulēšana ir kaut kas, kam ir daudz lielāka izplatība, ko mēs arī nepārtraukti darām sava ķermeņa virsmā – Tikai mūsu ķermeņa virsmā gulēšanā nepārtraukti iejauc sapņi. Šie sapņi ir maņu sajūtas, pirms tās ir aptvērtas ar saprātu un ar domājošo izziņu. Jums bērnā gribas un jušanas sfērās jāuzmeklē arī viņa maņās. Tāpēc mēs tik ļoti uzsveram, ka mums, bērnu audzinot intelektuāli, nepārtraukti jāiedarbojas arī uz gribu – jo visā, kas bērnam ir jāuzlūko, kas viņam ir jāuztver, mums jākopj arī griba un jušana, citādi mēs īstenībā runājam pretī bērnu sajūtām. Mēs tikai ar sirmgalvi, tikai ar cilvēku viņa dzīves vakarā varam runāt tā, ka mēs arī sajūtas uztveram kā jau metamorfozētas. Sirmgalvim ir tā, ka arī sajūtas ir pārgājušas no jūtošās gribas uz jūtošo domāšanu, un domājošo jušanu. Viņā sajūtas ir kļuvušas par kaut ko citu. Te sajūtām ir vairāk domu raksturs, un tās iztiek bez nemierīgā gribas rakstura, nes sevī lielāku mieru. Tikai sirmgalvim mēs varam teikt, ka sajūtas ir pietuvojušās jēdzieniem, ideju raksturam. Šo smalko atšķirību sajūtās psihologi parasti neizdara. Viņiem sirmgalva sajūtas ir tas pats – kas bērna sajūtas, jo sajūta viņiem ir sajūta. Tā ir apmēram tāda loģika, kā ja jums priekšā ir bārdas nazis, jūs sakāt, bārdas nazis ir nazis, tātad griezīsim ar to gaļu, jo nazis ir nazis. Te jēdzieni iegūst no vārdu skaidrojumu. Bet tā nevajadzētu nekad darīt. Jēdzienu vajadzētu iegūt no reāliem notikumiem. Pie sajūtām mēs atklātu, ka tās arī dzīvo, ka tās arī dzīvē top – ka bērnam tās ir vairāk gribasveidīga rakstura, sirmgalvim vairāk ar saprātīgu intelektuālu raksturu. Dabiski cilvēkiem ir vieglāk visu atlasīt, iegūt no vārdiem, tādēļ mums ir tik daudz vārdu skaidrotāju, un šis tas var iedarboties pavisam šausmīgi. Es reiz biju situācijā, kad varēju paklausīties savu skolas biedru, pēc tam, kad mēs abi bijām pašķīrušies – Mēs bijām apmeklējuši vienu un to pašu tautas skolu. Es nonācu reāli skolā, viņš skolotāja seminārā, pie tam Ungāru, un tas 70. gados kaut ko nozīmēja. Mēs satikāmies pēc dažiem gadiem un pārunājām par gaismu. Es jau biju iemācījies, ko varēja iemācīties regulārajā fizikā, ka gaismai tātad ir kaut kāds sakars ar svārstībām ēterā un tā tālāk. To vismaz varēja saskatīt par gaismas cēloni. Mans kādreizējais skolas biedrs par to teica, mēs arī mācījāmies, kas ir gaisma. Gaisma ir redzes cēlons. Mētāšanās ar vārdiem. Tā jēdziena kļūst vienīgi par vārdu spēli, un var iedomāties, kas ar to tiktu dots skolēniem, ja zina, ka šim kungam, par kuru ir runa, vēlāk pašam kā skolotājam jāmāca daudz skolēni, kamēr viņš tiks pensionēts. Mums jātiek vaļā no vārdiem un jātuvojas lietu garam. Mums nevajag tūlīt, kad mēs gribam kaut ko apjēgt, katru reizi domāt par vārdu, bet mums jāuzmeklē patiesās attiecības. Ja mēs vārda gars, geist, izcelšanos sameklējam Friča Mountnera valodvēsturē un jautājam, kā vispirms parādās vārds gars, tad mēs atklāsim vārda gars radniecību ar putes – gišt, ar gāzi, gāz. Šī radniecība pastāv, bet tur neiznāktu nekas īpašs, ja gribētu kaut ko celt balstoties tikai uz to. Diemžēl dažreiz tieši šī metode maskēti, aptveroši, apslēpti tiek pielietota Bībeles pētījumos. Tādēļ Bībele ir tā grāmata, ko vairums cilvēku īpaši šodienas teologi saprot vissliktāk. Par ko šeit ir runa? Tas ir, ka mēs visur rīkojamies lietišķi, ka tā tad mēģinam gara jēdzienu iegūt nevis no vārda vēstures, bet gan no tā, ka mēs bērna miesas izdzīvošanu salīdzinām ar sirmgalvīgo miesas izdzīvošanu. No šādas faktu vienam uz otru attiecināšanas mēs iegūstam reālus jēdzienus. Un tā mēs iegūstam reālu sajušanas jēdzienu tikai, ja mēs zinām. Tā rodas bērnā kā griboša jušana – vai jūtoša griba, vēl ķermeņa perifērijā, no tā, ka šī ķermeņa perifērija bērnām pret vairāk cilvēciski iekšējo guļ un pie tam sapņo. Jūs tātad pilnīgi nomodā esat ne tikai domājošajā izziņā, bet gan vispār tikai jūsu miesas iekšienē. Ķermeņa perifērijā, miesas virspusē, jūs arī nepārtraukti guļat. Un tālāk, kas notiek miesas apkārtnē, vai labāk sacīt, miesas virspusē, tas līdzīgā veidā notiek arī galvā, un visstiprāk tas notiek, jo tālāk mēs ienākam cilvēku iekšienē, muskuļveidīgajā, asinsveidīgajā. Tur iekšienē cilvēks atkal guļ un pie tam sapņo. Virspusē cilvēks guļ un sapņo, un arī vairāk pret savu iekšējo viņš guļ un pie tam atkal sapņo. Tādēļ mūsu iekšienē tas – kas vairāk ir dvēseliski griboša jušana, jūtoša griba, mūsu vēlmju dzīve un tā tālāk atkal paliek sapņojošām miegām. Kur tad mēs esam pilnībā nomodā esoši? Starp zonām, kad mēs esam pilnīgi nomodā. Jūs redzat, mēs tagad pamatojamies uz garīgo viedokli, pielietojot nomoda un gulēšanas faktus cilvēkam arī telpiski un to attiecinām arī uz viņa veidojumu, tā, ka mēs varam sev teikt, cilvēks apskatīts no garīgā viedokļa ir tāds, ka viņš savā virspusē un savos iekšējos orgānos guļ, un tikai starp zonām, dzīvē starp dzimšanu un nāvi, tagad tiešām var būt pilnīgi nomodā. Kādi tad orgāni ir visvairāk izvietoti šajā starpzonā? Tie orgāni, īpaši galvā, ko mēs saucam par nerviem, nervu aparāts. Šis nervu aparāts iesūta savus atzarojumus ārējajā virsmas zonā un arī iekšējajā. Te iet nervi, un pašā vidū ir tādas viduszonas kā smadzenes, sevišķi mugurkaulu smadzenes, arī vēdera smadzenes. Te mums ir dota iespēja būt tā pa īstam nomodā. Kur nervi ir izveidoti visvairāk, tur mēs visvairāk esam nomodā. Bet nervu sistēmai ir īpatnējas attiecības ar garu – Tā ir orgāna sistēma, kam caur miesas funkcijām nepārtraukt ir tendence pārmainīties, kļūt minerāliskai. Ja jūs varētu dzīvam cilvēkam atdalīt viņa nervu sistēmu no pārējās, dziedzeru muskuļu, asins esamības un kaula esamības, kaula esamību jūs pat varētu atstāt pie nervu sistēmas, tad tā jau dzīvam cilvēkam būtu līķis, nepārtraukti līķis – Nervu sistēmā nepārtraukt norisinās cilvēka miršana. Nervu sistēma ir vienīgā sistēma, kurai nav nekādu tiešu attiecību ar garīgi dvēselisko. Asinīm, muskuļiem un tā tālāk vienmēr ir tiešas attiecības ar garīgi dvēselisko. Nervozajai sistēmai ar to tieši nav vispār nekādu attiecību. Attiecības ar dvēseliski garīgo tā ir tikai tādajādi, ka tā nepārtraukti izslēdzas – no cilvēku veidojuma, ka tās tur nav, jo tā nepārtraukti atmirst. Pārējie locekļi dzīvo, tāpēc tie izveido tiešas attiecības ar garīgi dvēselisko. Nervu sistēma nepārtraukti atmirst, tā nepārtraukti saka cilvēkam, tu vari attīstīties, jo es tev nesagādāju nekādus šķēršļus, jo es daru tā, ka es vispār neesmu te ar savu dzīvi. Tas ir tas īpatnējais. Psiholoģijā un fizioloģijā jūs atradīsiet attēlotu, sajušanas, domāšanas, garīgi dvēseliskā vispār, starpnieku orgāns ir nervu sistēma. Bet ar ko tā ir šīs starpnieku orgāns? Tikai ar to, ka tā nepārtraukti izspiežas ārā no dzīves, ka tā nesagādā vispār nekādas šķēršļus domāšanai un sajušanai, ka tā nerada vispār nekādas attiecības ar domāšanu un sajušanu, ka tā tur Kur tā ir, ļauj cilvēkam būt tukšam attiecībā uz garīgi dvēselisko. Garīgi dvēseliskajam tur, kur ir nervi, vienkārši ir tukšumi. Tādēļ garīgi dvēseliskais var būt šajos tukšumos. Mums jābūt pateicīgiem nervu sistēmai, ka tā nerūpējas par garīgi dvēselisko, ka tā nerada visu to, ko tai pieraksta fiziologi un psihologi. Ja tā to darītu – ja tikai piecas minūtes ilgi notiktu tas, kas nerviem būtu jādara pēc fiziologu un psihologu aprakstiem, tad mēs šajās piecās minūtēs vispār neko nezinātu par pasauli un par sevi. Mēs gulētu. Jo nervi tad darītu tā, kā tie orgāni, kas ir starpnieki gulēšanai, kas ir starpnieki jūtošajai gribai, gribošajai jušanai. Jā, ir gan tā, ka šodien iet diezgan smagi ja pieskaras tam, kas fizioloģijā un psiholoģijā ir patiesība, jo cilvēki vienmēr saka, tu taču nostādi pasauli uz galvas. Tikai patiesībā tā stāv uz galvas, un ar gara zinātni tā ir jānoliek uz kājām. Fiziologi saka, domāšanas orgāni ir nervi, it īpaši galvas smadzenes. Patiesi ir, ka galvas smadzenēm un nervu sistēmai tieši tikai tāpēc ir darīšana ar domājošo izziņu – ka tā pastāvīgi izslēdzas no cilvēku veidojuma un ka caur to var uzplaukt domājošā izziņa. Tagad apskatīsiet kaut ko pavisam precīzi un apkopojiet lūdzu visus savus saprāta spēkus. Cilvēku apkārtnēm, kur ir maņu sfēra, notiek reāli procesi, kuri bez pārtraukuma iekļaujas pasaules norisē. Piemēram, gaisma iedarbotos uz cilvēku caur acīm. Acī tas ir maņu sfērām, notiek reāls process, fiziski ķīmisks process. Tas turpinās cilvēka fiziskās miesas iekšienē, un tad tas arī nonāk šajā iekšējajā, kur savukārt arī norisinās fiziski ķīmiski procesi. Tagad iedomājieties, jūs stāvat pretī apgaismotai plaknei, un gaismas stari no tā krīt jūsu acī. Tur atkal rodas fiziski ķīmiski procesi – kuri turpinās muskuļu asins dabā, cilvēka iekšienē. Starpā paliek tukša zona. Šajā tukšajā zonā, kuru tukšu ir atstājis nervozais elements, neattīstās tādi procesi kā acī vai cilvēka iekšienē, kur ir patstāvīgi procesi, bet tur iekšā turpinās gan tas, kas ir ārā, gaismas daba, pašu krāsu daba un tā tālāk. Tātad uz mūsu ķermeņa virsmas, kur ir jutekļi, notiek procesi, kur ir atkarīgi no acs, no auss, no siltuma uztvers orgānu un tā tālāk. Līdzīgi procesi notiek arī cilvēku iekšienē, bet starpā, kur īsti izplešas nervi, nē. Tie atbrīvo telpu, tur mēs varam dzīvot ar to, kas ir ārā. Acs pārmaina jums gaismu un krāsu, bet tur, kur jums ir nervi – kur jūs esat tukši attiecībā uz dzīvi, tur gaisma un krāsa nepārmainās, tur jūs dzīvojat līdzi gaismai un krāsai. Jūs tikai attiecībā uz maņu sfēru esat nodalīti no ārējās pasaules, bet iekšā jūs dzīvojat kā čaulā līdz ārējiem procesiem. Tur jūs pats kļūstat par gaismu, tur jūs pats kļūstat par skaņu, tur procesi izplatās, jo nervi tam nav šķērslis – kā asinis un muskuļi. Tagad mēs iegūstam sajūtu par to, kāda tam ir nozīme. Mēs esam nomodā attiecībā pret mūsos, sakarā ar dzīvību, esošo tukšumu, kamēr ārējā virsmā un iekšējā mēs guļot sapņojam un sapņojot guļam. Mēs pilnīgi pamostamies tikai zonā, kur ir starp ārējo un iekšējo. Tas attiecībā uz telpu. Bet ja mēs apskatām cilvēku no garīgā viedokļa, mums arī viņa laika norises jāsasaista ar nomodu un miegu un sapņošanu. Jūs kaut ko mācāties, to jūs uzņemat tā, ka tas ieiet jūsu pilnajā nomodā. Kamēr jūs nodarbojaties ar to, un kad jūs par to domājat, tas atrodas jūsu pilnajā nomodā. Tad jūs pavēršaties uz citu dzīves pusi – cits, kas pārņem jūsu interesi, uzmanību. Ko tad dara tas, ko jūs esat iemācījies pirms tam un ar ko jūs nodarbojāties? Tas sāk iemikt, un kad jūs atkal par to atceraties, tad tas atkal pamostas. Jūs tiksiet galā ar visām šīm lietām tikai, ja jūs visu šo mētāšanos ar vārdiem, kas jums ir psiholoģijās, par atcerēšanos un aizmiršanu, aizstāsiet ar reāliem jēdzieniem. Kas ir atcerēšanās? Tā ir priekšstatu kompleksu pamošanās. Un kas ir aizmiršana? Tā ir priekšstatu kompleksa iemikšana. Te jūs varat salīdzināt reālo ar reāli pārdzīvoto, te jums nav tikai vārdu skaidrojumi. Ja jūs vienmēr reflektējat uz nomodu un miegu, ja jūs paši sevi pārdzīvojat iemiegam vai redzat citu iemiegam, tad jums ir paties notikums – Jūs attiecināt aizmiršanu, šo iekšējo dvēseles darbību uz šo reālo norisi, nevis uz kaut kādu vārdu. Salīdziniet abus un sakāt, aizmiršana ir tikai aizmikšana citā jomā, un arī atcerēšanās ir tikai pamošanās citā jomā. Pie garīgās pasaules apiekšanas jūs nonāksiet tikai tā, ka jūs salīdzināsiet reālo ar reālo – Kā jums jāsalīdzina bērna vecums ar sirmgala vecumu, lai miesu un garu tiešām varētu attiecināt vienu uz otru, vismaz pirmajos rudimentos, tāpat jūs salīdzināt atcerēšanos un aizmiršanu, attiecinot uz reālo, uz iemikšanu un pamošanos. Tas ir tas, kas kļūst tik bezgalīgi nepieciešams cilvēks nākotnei, kad cilvēki papūlēsies doties realitātē, īstenībā – Cilvēki šodien domā gandrīz tikai vārdos, viņi nedomā īstenībā. Kur nāktu prātā kādam šodienas cilvēkam reālais, kas mums var būt, kad mēs runājam par atcerēšanos, tas ir pamošanos. Vārdu ielenkumā var dzirdēt visu iespējamo, lai definētu atcerēšanos, bet netiek domāts par to, kā atrast šīs lietas īstenībā, pašā lietā. Tāpēc jūs uzskatīsiet par apjēdzamu, ka ja cilvēkiem izskaidro kaut ko tādu kā trīsdalījums, kas ir iegūts pilnīgi no īstenības, nevis no abstraktiem jēdzieniem, cilvēki to vispirms uzskata par nesaprotamu, jo viņi nav pieraduši iegūt lietas no īstenības. Viņi vispār nesaista nekādus jēdzienus ar lietu iegūšanu no īstenības. Un vismazāk jēdzienus ar lietu iegūšanu no īstenības saista – piemēram, sociālistiskie vadoņi savās teorijās. Viņi parāda pašas beigas, pēdējo dekadences izpausmi vārdu skaidrošanā. Šie cilvēki domām visvairāk kaut ko saprotam no īstenības. Bet, kad viņi iesāk runāt, tad viņi darbojas ar vistukšākajām vārdu sēnalām. Tā bija tikai replika – kas burtiski ir saistīta ar mūsu tagadējās laika plūsmas būtību. Bet pedagogam jāapjēdz arī laiks, kurā viņš dzīvo, jo viņam ir jāsaprot bērni, kuri no šī laika viņam tiek nodoti audzināšanai.